languages. 42. La visite de la ville. La visite de la ville. Est-ce que le marché est ouvert le dimanche Est-ce que le marché est ouvert le dimanche Est-ce que la foire est ouverte le lundi Est-ce que la foire est ouverte le lundi est-ce que l'exposition est ouverte le mardi Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi Le zoo ouvre-t-il le mercredi Le zoo ouvre-t-il le mercredi Le musée ouvre-t-il le jeudi Le musée ouvre-t-il le jeudi La galerie ouvre-t-elle le vendredi La galerie ouvre-t-elle le vendredi Peut-on photographier Peut-on photographier L'entrée est-elle payante L'entrée est-elle payante Combien coûte l'entrée Combien coûte l'entrée Y a-t-il une réduction pour les groupes Y a-t-il une réduction pour les groupes Y a-t-il une réduction pour les enfants Y a-t-il une réduction pour les enfants Y a-t-il une réduction pour les étudiants Y a-t-il une réduction pour les étudiants Quel est ce bâtiment Quel est ce bâtiment De quand date ce bâtiment De quand date ce bâtiment Qui a construit ce bâtiment Qui a construit ce bâtiment Je m'intéresse à l'architecture. Je m'intéresse à l'architecture. Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à la peinture. Je m'intéresse à la peinture. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.